خائن و پل زمان مر کردستانی خائن و پل زمان مر کردستانی شرد کنی رون هم بر اسلامی هم بر قرآنی شرد کنی رون هم بر اسلامی هم بر قرآنی او ایرو بونه تجمن قرآن او ایرو بونه تجمن قرآن Her kervan iftira varisi peygamberaj bu Ermenistan Her kervan iftira varisi peygamberaj bu Ermenistan Halal kırın malum ki milleti İslam Halal kırın malum ki milleti İslam Müslüman peştin kırın katliam Kırın katliam تسلم الفلسطين فين قتل عام فين قتل عام في حد حساب المازلم كريم في حد حساب المازلم كريم عالم ما خورت مولي ما در شهيد بر عالم ما خورت مولي ما در شهيد كريم عالم اسلام دنال پنجینه یاره عالم اسلام دنال پنجینه یاره دجمن وحشی ام جهاره ام جهاره دجمن وحشي كم جهارة كم جهارة حتى كصغبن أم جبير ناكين حتى كصغبن أم جبير ناكين لینا شهید قرآن چار طرف کردستان بیر نقی لینا شهید قرآن چار طرف کردستان بیر نقی بشتی از ظلمات تل سر ملت من بشتی از ظلمات تل سر ملت ساكن هیدان قد نهض أمين قد نهض أمين ساكن هیدان قد نه أمين قد نه أمين لشکر خدا رابون پیا لشکر خدا رابون پیا Dişkin sütye ne yar, dirjinin çavi kıkar, van hu beçiya. Dişkin sütye ne yar, dirjinin çavi kıkar, van hu beçiya. Denge tekbiri Hizbullah ve teghemin. Denge tekbiri Hizbullah ve teghemin. Fînam keliya, di her cihemin, di وینم کلیا به هر جهمن به هر جهمن ای مسلمان ای برای زنا ای مسلمان ای برای زنا درابن بکن خبات دلیم بکن عذاب جیش و جانا درابن بکن خبات دلیم بکن عذاب جیش و جانا